egunon panpi eta egunon entzule Iraidaren Irailaren emezortzian, astezkenian Euskal Herriko ingurumeneko hastapen eh, zainzi, uh, eh, betiereko zentroa, CPI delakoa, proposatuko dauku nola egin gure zaintzeko mozkinak. Hainitz denbora pasatzen dugu barnean, eta barneko aeria eh, usu kanpoko aeria bano zikina da. Barne garbitzeko mozkinen faltaz, aeria zikintzen da. Euskal Herriko CPIak proposatuko dauku parte hartzia lantegi batzutan, ikasteko nola egin garbitzeko mozkinak, xanoak, obio saharien dako eta ingurumendako ere. Aktibitate honek gertatuko da errobi aturiko lurraldeko bruan, astezken goizeko, behatzi horrenetik arratsaldeko horren bat arte. Parte hartzaile guziek eginen dute beren zaintzeko mozkinak, eta etxerat ere maiteko beharko dute botoil edo unzitipi bat ekarri. Parte hartzia urririk da, eta obeduzue izenak ere manain zinetik, CPI hori deituz, untarat, utx bost, bost behatzi, iru zazpi, lau zazpi, ogoi. Ez da denentzat izanen, orduan obeduzue denbora ez galtzia, izenak ere maiteko. Europako ondarearen egunak kundutan, irailaren oita batian eta oita bian, muimendua gertatuko da lehuntzen. Lehuntzeko komenturen lagunak elkarteak, bi egun horietan, bi solasgai hautatu dituzte, iriako itzian, irailaren oita batian, euskal pilotaren ondarea hautatu izan da. Lehuntzeko helizan, goizeko amagorenetik, entzuten alko dugu, mintzatzale bat, pilotatik Euskal pilotarat, Murgi Kapeli Andereak emanik, Ratsaldean, lau honak laur den guzitan, Michel Darkang presentatu dauku bere liburua, trinketak eta pilota diokoak, pilota plazan iru horren entik bostuna karte, bile onzeko elkarteak lehonsarrak eta eskulari pilota partidak eginen dituzte, eta nahi dituztenak eh, entseatzen alko dira pilotan bostonak eta laurdenetan, lasua partida bat antolatua izanen da, bastaneko taldea hariko da luzeaneko taldearen kontra. Partida, espikatua izanen da ofizialeko julie batekin. Arratxaldeko zazpionak eta laurdenetan, mutxikoak, tirritiak elkarteak emanik, gaueko sortzionak eta erditan, beti pilota plazan, Euskal Herriko pilota plazak presentatuak izanen dira, argazkiaren argudik gertatuko da txalaparta eta pilotazko euskal kantuak emanik. Beanto, behatzionak eta erditik, su ikusten alko dira, multiplezart elkarteari esker, denbora berean, arratsalde denboran, ezkontzak elan, erakusketa bat antolatua izanen da, euskal pilotaren inguruan. Liburuak ere presentatuak izanen dira, Severin Dabadi eta Michel Darkang, presentatuko daukute diren iburuak. Gaia elkarteak erakutsiko dauku nola pilotak egiten diren, aurrak eta adinekoak lantegin batean parte hartzen alko dute. Leontzeko komentua bisitatzen alko da egungo zian, eta erratxaleko seiorenetan bisita egiten alko da gidari batekin. Jaten aleta edaten alko da leku berian, Roitara ziber da, lehontzeko Elisa Berritua izan dela, azken denbora horietan, obra hundiak eginak izan dira berriki. Sartia kitorik izanen da animazio guzitan. Igandean, animazioa gertatuko da lehontzeko komenturen inguruan, goizeko amarronak eta laurdenetan itxasuko makilariak eta txiritxak dantzariak, hasiko dira Elisaren aintzinean. Gero, ameka horrenetan, meza, lehuntze kantariekin. Ego erdi eta laur denetan, apeitifa makilariak eta dantzariak ekin, ratxaldian, makilariak eta euskal eta erdiaro dantzak ikusten alko dira, berriz ere. Multiplez art erakutsiko daukute bere entrebetasun jokoak ere. Elizan, hiru horren eta laur denetan, bostonak arte, entzuten alko dugu, konzertu bat, trio eugenik emanik. Iparraldeko turrutak konzertua bukatuko dute. Igandean ere, lehuntzeko komentua bisitatzen alko da, eta sei horenetan gidari batekin. Orduan ezagant zitzordu hau, Europako ondarearen egunak, hainitzeleku batzutan, muimendua gertatuko da, baina lehuntzen ere, irailaren oita batian eta oita bian. Irailaren oita sortian, iriako itzian, atxik eta segi elkarteak, antolatuko du sukrut gau bat, gertatuko da kiroldegi gelan, arratsaldeko zazpiorenetik. Prezioa oita bost eurotan, afaiteko denboran entzuten alko da kier kapel taldea, izenak ere maiteko zenbaki bat, utxu sei, iru utx, sortzi behatzi, bat bost, behatzi sei, irailaren emezortzian aintzin. Ala gure berriak zuen genituen egun zeldetik, pasaz hon bat eta eluden berri pundu arte.